հետև։ Որովհետև մեջս ապաստանած մենությունդ պարպեցի մատխաշ արշալույսին մեջ։ Շաղեցի սերս ու հանեցի վրայետ օտարացումի վերարկուն։ Սիրաթուրմով քակեցի պրկված ժամը, որ անորոշության սլակներու միջև կժամադրվեր տունդ լքող թռիչքին հետ։ Գիտեմ, Բոզացած այս աշխարհին մեջ գիշերները սկսած են կարմրիլ, բայց ոչ կույսեր ու արյունով իսկ երբ կմտնեմ հաց գնելու մոտիկ տեղը կճակչքի սեղանին վրա սпасող պնակներուն դատարկությունը։ Երանի արևում դիմաց ցորենի արտ ըլլայի։ Ամեն օր նույն ժամուն ժամացույցները կպոռան, արթնցիր։ Ժամանակի պղպջակներուն դատարկապորտ սլակներն իրենց ետևեն կքաշեն քալե, որովհետև Երբ քամին երեսիս նետեց գիշերը, ես ворթեգրեցի զինք, ազատագրելով իր երազները կահկանձող մութեն, որ հանկարծ անznասպան չլլան օրեր ու անառակ փամփուշտներով։ Պատուհաններուն վրա մրափող կատուները փետրվարյան ցանկություններ գրմալով լուսինն իբրև թելակծիկ կխառնեն, իսկ շենքերուն երեսին կախված ապակիները ալ ուժ ճունին կխվված մնալու անոր համար երբ բանած դուրս ոդկը զգույշ դիրներս հանկարծ չտրորես արձանագրված վերադարձը, որովհետև փողոցը խճողված անտարբերություն կա կյանքի ու մահվան զինյալ սահմանին վրա, որովհետև ես մեռա ամեն զողվող տղու հետ, բայց մարմինս դեռ հանձնված չէ հողին։ Չեր լինի ցաղկած ցավը, եթե չլիներ ինձ համար ընդհատված ժամանակը, որը ստիպեց լռել ուրիշների փոխարեն, իսկ ժամանակը առանց ստեղծագործելու նման է ամայի այն ճանապարհին, որտեղից պատերազմից հետո տուն չեն դառնում, ասում է Կամիլան, Կամիլա Երկանյան Քեշիշյանն իր ցաղկած ցավ գրքի առաջին տողերում։ Ցավոք, Կամիլայի համար ժամանակն ընդհատվեց 2018 թվականին։ Ցավոք, ժամանակը բեկորներ է տարածել արդեն բոլորիս սրտերում։ Բարեկամներ, համոզված եմ Կամիլա Քեշիշյան բազմաժանր ստեղծագործողին առավել քան ծանոթ եք։ Այսօր Արցախի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող, արձակագիր, Քեշիշյանների ընտանիքի բարեկամ ընթերցող Նվարդ Ալեքսանյանի հետ զրույց կծավալենք նրա Կամիլայի ստեղծագործությունների անհատական ու ընդհանրական ընկալումների շուրջ։ Կամելայի բանաստեղծական աշխարհին պոետիկային ծանոթ եմ հենց առաջին իսկ ժողովածուից։ Որքան հիշում եմ, նաև անդրադարձել եմ մեր ռադիոյով, իր հետ ունեցել եմ հարցազրույց եւ զարմանալի չէր, որ ինքը այդ օժտված դաշնակահարուհին նաև ձերքի մեկնել բանաստեղծությանը, որովհետեւ երաժշտությունը ինքնին ամեն ինչ է, եւ արձակ եւ պոեզիա եւ նկարչություն եւ այլն, եւ տարիների ընթացքում նաև զարմանալի չէր, որ Կամելան նաև ձեր պետք է մեկնել նկարչությանը։ Տարիներ անց մեր ցանոթության, այսպես ասենք, արդյունքում տեսել եմ Կամիլային արդեն այլ հարթություններում եւ առավել կատարելագործված։ Իր ցաղկած ցավ ժողովածուն, որ լույսը տեսել 2018 թվականին եւ իր համար, չգիտեմ ինչու ինքը գրել է ընդհատված ժամանակը, ես այսօր 4 տարի անց, երբ անդրադառնում եմ այս բանաստեղծական ժողովածուին, ինձ համար շատ զարմանալի է, որ ինքը 18 թվականին ինչպես ինչպես է կարողացել կամ նախազգաց այո որ կգա իսկապես ընդհատված ժամանակ եւ երբ երկրի համար երբ մեզ բոլորիս համար մեր եւ ֆիզիկական եւ հոգեվոր առումով շատ ծանր կացության մեջ ենք դժվարանում ենք ինչ որ բան նորից վերընթերցել բայց պատկերացրու Վարդուի որ ես մեծագույն սիրով եմ ընթերցել վերընթերցել անդրադարձել այս ժողովածուին ցավկաս ցավը հենց այսօրվա մեր ցավն է ես չգիտեմ գրականագետների խոս խոսքին գնահատանքին չեմ անդրադարձել։ Ես ունեմ այո բավականին բարձր կարծիքներ է ունեցել գիրքը, բավականին մեծ կոչումներով բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորներ եւ բարձր մարդկանց կարծիքներ, մասնագետների, բայց բանաստեղծությունը գրականությունն ընդհանրապես այն է, որ մարդը անznապես է ընկալում եւ պետք է հոգու լարերին կբնի։ Եվ դուք նվարդ որ որևէ վեկոչում չունեք բանասիրության մեջ, շատ տեղյակ եք ինչ է բանաստեղծությունը, ինչ է գրականությունը եւ ձեր անձնական ընկալումը։ Այո, այո։ Ինչ համար կարեւոր են անվանի գրականագետների իսկապես կոչումով կոչումով իսկապես պատվավոր գրականագետների այն մարդկանց կարծիքը, որոնց ես սիրում եւ ընդունում եմ գրականագիտական աշխարհում, բայց նաեւ ինձ համար ամենից առաջ կարեւոր է իմ կարծիքը, իմ ընկալումը, այն արձակ արձագանքը, որ ես ունեմ տողից, ինչ որ մեկի նկարից, խոսքից, պատկերից, առանց դրան դու էլ լրագրող ես, չեմ կարող ես որևէ դող գրել։ Ես հենվում եմ իմ զգացումի, իմ հույզի, իմ ընկալման վրա։ Եվ Կամելայի այս գիրքը, որ ժամանակին ես շատ սիրով ասել եմ, ես չգիտեմ, դու այս գրքից հետո ինչ ժողովածու ել կունենաս, արձակ, չափածո նկարների ցուցանիշի, բայց սա կլինի բարձուկ քեզ համար։ Այսպես եմ ես կնհատել։ Եվ երբ ես նորից այս օրերին անդրադարձել եմ, ես զարմացել եմ, որ Կամելան մեր օրերի մասին է գրել։ Այս ամենը այս գրքում ինչ կա մեր օրերին համաուրջ է։ Համարտահրավեր էր նաև կարծես ժամանակին։ Եվ որ ինքը գրել է ընդհատված ժամանակը առաջին իսկ որպես բնաբան, այս հիմա որ գիրքը բացին, պատկերացրու ես ասել եմ, ինչպես թե ընդհատված 2018-ին մենք ընդհատված ժամանակ ճունեինք։ Չեր լինի ցաղկացավը, եթե չլիներ ինձ համար ընդհատված ժամանակը։ Եվ միշտ էլ ասել եմ, որ արվեստագետի համար, անկախ նրանից նկարիչ է, երաժիշտ է եւ այն կայանում, այսինքն արվեստագետի համար ժամանակի մեջ կա մեկ այլ ժամանակ, եւ այդ ներքին հոսող ժամանակների միջով հոսող ժամանակի մեջ եղած հույզերը, գույները, նրբերանգները, տագնապները, սարսուղները, ուրախությունը, խնդությունը ինքը սովորական ինձնից, ինձ նման մարդկանցից առավել վաղ է զգում, առավել վաղ է զգում եւ հետո է գալիս այդ ժամանակը։ Այ հիմա ես Կամելային որպես երիտասարդ կին եմ ինքը։ Այդքան երկար ճանապարհ չի անցի իր կյանքում, բայց արվեստագետի համար դա մի ամբողջ ժամանակ է, մի հավերժություն է եւ ինքը կարողացել է այս ամենը անել։ Ես շատ հուզվել եմ այսօր առավոտյան, երբ Շուշիի շարքը ընթերցել եմ, հասկանալի է ինքը իր ամուսինը մեզ համար շատ սիրելի Զաքարը, ինչպիսի ինչպիսի հույզերով է Շուշի եւ իրենց որդին Վահագը, երբ ես Բեյրութում էի իրենց տանը հյուրընկալվում, Վահագն ասում է գնանք մեր տուն Շուշիի մեր տունը։ Եվ իսկապես նաև այսօրվա մեր ցավը, որ փորձում ենք ծաղկեցնել, ես այսպես եմ ասում։ Եթե մենք նույնիսկ ցավից ուզում ենք, որ ծաղիկ ընդյուղվի, ծաղիկ ծնվի, մենք իրավունք չունենք իսկապես հուսահատվելու, որովհետև ծաղիկը միշտ ուրախություն է, ծաղիկը կյանք է, ծաղիկը վաղն է, այո, վաղն է, եւ Կամիլան թող ականջական չի, որ իսկապես գործ է կատարել բանաստեղծական իր պոետիկ աշխարհը նվիրել է եւ այսօր նորից եմ ասում մեր ժամանակներում դժվար է որևէ բան վեր ընթերցել որովհետեւ շատ արժեքներ ինչպես մեր հայրենիքի մեծ մասը որ կորցրել են դրա հետ նաեւ շատ-շատ գույներ ու երանգներ եւ շատ հույսեր են կորցրել բայց ապրի կամելան որ կարողացել են նման գործ ստեղծել որը նաեւ մեր ժամանակներին համահունչ է եւ հուսադրող է նվարդ մենք սովորաբար սիրում ենք արվեստագետին ներկայացնել արվեստագիտության տեսակետից։ Կամիլային մենք սովորաբար ներկայացրել ենք, ներկայացնում ենք եւ ելի կներկայացնենք որպես դաշնակահարուհի, որպես բանաստեղծուհի, նկարչուհի։ Նաեւ ինքը երաժշտություն է հորինում։ Ես հիմա կասեմ, երկհան, բայց նաեւ մեզ համար Կամիլան մեզանից մեկն է։ Կարծես ինքը արցախցի է, կարծես ինքը մեզ հետ ծանոթ է մեր ծննդյան օրվանից, մեր հայրենակիցն է, մեր մտերիմն է։ Նա նաև նրա մարդկային կերպարը գուցե ամբողջացվի, ասում եք Բեյրութում հյուրընկալվել եք մարդկային կերպարը, պատկերացրու Վարդուի, որ նույնքան առինքնող է, նույնքան գեղեցիկ է, նույնքան հրաշալի է, ինչպես նաև իր ստեղծագործությունը։ Նաև անդրադառնամ երաժշտությանը, իր հորինած երաժշտությանը։ Այստեղ Ստեփանակերտում համերգ էր դա Զաքարի վարանդայի եւ ինքը նաև մի քանի համար ուներ։ Ինքը ներկայացրեց իր հորինած երաժշտությունը։ Արդեն համերգից Հետո ես ասացի, գիտես, այդ երաժշտությունը քո բանաստեղծության երաժշտությունն է։ Այն մեղեդին է, որը գալիս է քո տողերից։ Միշտ ասում են, կին գրողի տողը պետք է տարբերվի տղամարդ գրողից եւ տարբերվում է իր քնքշության մեջ, բայց տես, իր քնքշության մեջ, իր հույզի կանացի այդ քնքշության մեջ հանկարծ այնպիսի մի հզոր ռիթմ կարող է լինել եւ դա կա իր երաժշտության մեջ նաեւ եւ դա կա իր բանաստեղծության եւ դա կա իր դկարչության մեջ, որտեւ ես տեսա որ ինքը մետ մետաքսի վրա է նկարում, կտավը մետաքսն է։ Եվ այդ հույզի մեջ, այդ քնքշության մեջ այնպիսի մի հզոր, այսպես արդական ռիթմ է գնում, մի շեշտ է գնում, որը արդեն նոր որակ է հաղորդում այդ ամենին։ Եվ իր դաշնակահարուհու ստեղծագործությանը որպես եւ որպես նկարչուհի, եւ որպես արդեն բանաստեղծուհի։ Իսկ որպես տանտիրուհի ինքը բառացիորի չգիտեր ինչպես մեզ, այսպես ասիկ, հյուրասիրեր, սիրաշահեր եւ տանը իհարկե նկարներ շատ ունեինք։ Ես էի հյուրընկալվել եւ Պարոն Հաջյանը։ Զաքար հատուկ եկել էր մեզ հյուրանոցից տարել։ Այսինքն ինչպես կարող ես գնալ քողը մի հարազատի տուն, որը ապրում է այլ երկրում եւ այն վերաբերմունքը, որ իրենք ունեին, ճիշտ է ասենք անին, որ Արարատ թերթի խմբագիրն է, այո։ Եվ ես հայերի հետ եմ շատ շփվել եւ այդ օտարության զգացումը, որ գտնվում ես մի երկրում, որի լեզուն դու չգիտես եւ օտար է քեզ համար։ Դա չկար, դա չկար։ Եվ Իհարկե շնորհիվ Կամիլայի եւ Զաքարի։ Երկուսն էլ մեզ համար շատ սիրելի անznավորություններ են եւ Զաքարը իրեն բերել է Շուշի, ոչ միայն հարս է բերել իր տուն, այլ նաեւ բերել է Արցախ եւ դարձել է մեր, ասա, քո իհարկե մեր դուստրը, մեր քույրը եւ առաջին իսկ իրեն տեսնելուց էլ ինքը ընդունվել է մեր կողմից եւ ինքն էլ ընդունել է մեզ։ Ինչ դա է։ Նվարդ ես ասեմ, որ Կամիլան հիմա մեզ լսում է։ Գիտության նվաճումները <laughs> թույլ են։ Հիմա ոչ ուղիղ եթերում չենք, բայց թվային դարում ենք ապրում եւ նա կարող է հազար անգամ լսել մեզ եւ եթե ունեք հասելի խնդրեմ կարող եք փոխանցել մի փոքր զրույցի ձեր դառնալ։ Իհարկե, ուրեմն ամառը ամառը Զաքարը այստեղ էր, ես գնացի իրեն տեսության, նաև ցավակցեցի, որ հայրը մահացել է, Աստված բոլորի հոգին լուսավորի մեր անցավորների եւ երբ արդեն համերգից հետո նորից մտեցա իրեն ես այսպես ասացի կհամբուրես կամելային Զաքարը չնայած շատ զբաղված էր, շրջապատված էր, այսպես ուսի վրայով ասես անպայման։ Ես կարծում որ իմ համբույրը տեղ է հասել։ Այսօր հիմա օթային համբույրը շատ սիրով, սիրով, սիրով եւ նաեւ շնորհակալ եմ քեզ Կամիլա ու նաեւ քեզ Վարդուհի, որովհետեւ այս օրերին այնքան իմ տողերը այնքան են ինձնից փախչում, որ ես չեմ կարողանում իրենց հետևից հասնել, որովհետեւ այնքան մեր տագնապոտ օրերին շատ դժվար է ինքդ քո հետեւ ձևից հասնել, ինքդ քեզ բռնել եւ ինքդ քեզ ասել նստիր եւ գրիր, բայց այսօր Կամիլայի հանդեպ ունեցած սիրո, հարգանքի, նաեւ Զաքարի այդ ընտանիքի հանդեպ ունեցած սիրո արահետը ինձ բերել է այս հարցազրույցին եւ նաեւ քեզ եմ շնորհակալ, որ ինձ այսպես խոսեցրիր ու տես, հիմա Բեյրութահայ համայնքը շատ դժվարին օրեր է ապրում, շատ դժվարին։ Բոլոր վաղուց հայտնի պայքարից ոնց որ ոնց որ ասենք մեր երկրում պայթուն եղավ, այսպես բոլորից ցրեց, բոլորի տները քանդեց, նույնն է հայ համայնքի համար դժվարին օրեր են ապրում։ Թող ցաղկած ցավը ուղեցույց լինի նաև Կամիլայի եւ մեր հայրենակիցների համար եւ իսկապես ցաղկից բռնենք ինքներս մեր հոգու ցաղկից, այո, եւ կարողանանք հաղթահարել։ Այդ եմ ես ուզում։ Ես առաջարկում եմ Կամիլային եւ հուսով եմ, համոզված եմ, որ ընդհատված ժամանակի ծայրացող բերնակ կարող են նորից միացնել եւ ամբողջական դարձ վերադարձնել նորից մեր Արցախը իրական պատկերը Շուշի Արցախ, Զաքար Քեշիշյանն ասում է, որ Շուշիում ոտով շատ դժվար անցա, որ նորից Շուշի մտնելու օրերը կան։ Տեր Աստված, թող այդպես լինի եւ ընդհատված ժամանակը նորից փոխկապակցվի մեր ուժով, մեր հաղթանակներով, մեր հայրենիքի ամբողջությամբ եւ իսկապես մեր անկորընչելի հավատով, որ իսկապես հավատում ենք եւ թող այդ հավատը Աստված ընդունելի անի։ Միշտ ասում եմ Տեր Աստված ստացված։ Խաղաղությունը այդքան թանկ բան է, որ ասենք աշխարհի շատ ժողովուրդներ, որոնք նույնպես պատերազմներով անցել են, բայց այսօր վայելում են այդ խաղաղությունը։ Արդյոք մենք արժանի չենք այդ թանկ պարգևին, չէ՞ որ միայն դա ենք ուզում։ Միայն դա կտա աստված, կտա աստված, այո, որովհետև աստված խաղության աստված է, խաղության իշխան է։ Շնորհակալ եմ նվարդ։ Քեզ էլ շնորհակալ եմ։ Կամիլան ծնվել է Երևանում, բնակվում է Բեյրութում։ Կամիլան իր ամուսնու Զաքար Քեշիշյանի հետ ապրել եւ ստեղծագործել է Արցախում։ Ընտանիքով բնակվում էին Շուշիում։ Արցախն էլ օրինաչափորեն տեղեր գտել Կամիլայի ստեղծագործություններում։ Ավելին 15 ամառ Շուշի շարքով է եզրափակվում գիրքը, որը տպագրվել է 2018 թվականին։ Բանաստեղծուհու հետ մեր վերջին հանդիպումն ու զրույցն էլ տեղի է ունեցել 2018 թվականի աշնանը, երբ նրա համար ժամանակն արդեն ընդհատվել էր, իսկ մենք գուցե չէինք էլ կարող եւ չկրահեցինք այդ մասին։ Ընդհանրապես մեկ հարց էր վերաբերում Արցախին եւ Արցախի բանաստեղծուհի Կամիլայի ընկալմանը։ Արցախ աշխարհը ինձ համար անկախ ամեն ինչից այլ երևույթ է, այլ զգացողություն է, ապրումների ամբողջական մի բովանդակ շարք է, որը ինձ հետ է միշտ, անկախ այն բանից, թե ես այդ պահին ֆիզիկապես Արցախում եմ գտնվում, թե ոչ։ Այն ընկերների, որոնք իրենց կյանքի գնով տվել են մեզ այսօր ապրելու, այստեղ ապրելու, արարելու, ստեղծագործելու հնարավորությունը։ Այդ ընկերներն իրենք միշտ ինձ հետ են եւ ամեն անգամ այսպիսի մի զգացողություն իմ ներքին խորանում ունեմ, որ երևի այս պահին առաջին անգամ հարթ եղավ բացահայտելու։ Ամեն անգամ ոդկս Արցախ աշխարհ դնելուց առաջ նախ խոնարվում եմ, հետո նոր մուտք գործում։ Դա երևի իմ եւ նրանց հոգեվոր այդ սահմանն է, կամ անսահմանությունը, Բարեկամներ եւ նորից որպես բացվող ծրար Կամիլան կներկայացնի իր ստեղծագործություններից։ Հայրենիք Տունս հենվել է մարող արևիտ, ու լուսամուտն է նայում անջրակ, անբռնակ օրվա երազի նման, ճակում ճճացող մենության համար, անսեր քամին է պոկվել ծրտահար, փաթաթվել վզիս ինչպես խելագար ու քարշ է տալիս ինձ իր յետևից դեպի լրության խորքերը անտակ բառը թենվել է ծարաված շուրթիս հաշմանդամ կյանքի թրջուն է անթև մտքի հայելում ճախրում է անտես տարաբախտ թևով երկինքների դեմ անտուն երկերի հնգաշարերով կարոտն է վերջին համբույրը ծամում ամպերը փքվել լերդացավ մթում օրվան կշիռ եզերքն են մաշում Վերքս հենվել է փլատակույսիդ։ Կյանքն է պարկել որպես ականյալ։ Սերս շաղվել է արնաթած հողիդ, խոցված արմատիդ մակարման համար։ Հենվիր դողոցքին սրտիս падգարակ, զիհենվել եմ ես մանկությանս արդար, իսկ նա հենվել է արևիտ լույսին, որպես հաղթության հենարան անհաս։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի հանրապետության վաստակավոր լրագրող արձակագիր ընթերցող Նվարդ Ալեքսանյանը։ Դուք լսեցիք մի հատված Կամիլայի հետ 2018 թվականին ունեցած մեր զրույցից։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք